Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 509. prije Krista. Prema rimskoj tradiciji do tada je gradom na Tiberu vladalo sedam kraljeva. Prvi je kralj Rima bio Romula, nakon njega dolaze Numa Pompilije, Tul Hostilije, Anko Marcije, Tarkvinije Stariji, Servije Tulije i Tarkvinije Oholi. Najvjerojatnije je bilo više kraljeva. Prema legendi, Rim je Romul osnovao 753. godine prije Krista. U 250 godina postojanja sigurno se više od sedmorice ljudi popelo na prijestolje Rima. Tako, na primjer, postoji Tit Tacije, Sabinjanin, koji je navodno jedno vrijeme dijelio vlast s Romulom. Taj Tit Tacije možda je i prvi autentični rimski kralj, ali u kasnim stoljećima on se jedva spominje. Tradicija govori o sedam kraljeva. Zadnji kralj bio je Tarkvinije, koji je imao nadimak Oholi. O njegovoj vlasti starogački povjesničar Plutarh ovako piše u životopisu Publikole. Tarkvini Oholi nije vlast stekao pošteno, nego prekršivši božanske i ljudske zakone i nije se njom služio na način dostojan kralja, nego nasilnički i tiranski. Zato ga je narod mrzio i osjećao se tlačenim. Tarkvini je navodno na vlast došao ubojstvom Servija Tulija. On je bio njegov zet. Kako bi učvrstio vlast, Tarkvini je poubijao sve one koje je smatrao opasnima. Oko sebe ostavio uglavnom ljude koji su bili ili stari, ili nemoćni, ili nesposobni. Jedan od tih bio je i Lucije, iz roda Junijevaca. Za kakvog su ga čovjeka smatrali, svjedoči i nadimak koji mu je dan, brut. Na latinskom brutu se može prevesti kao tupan, tupoglavac ali taj navodni tupan doći će glave u oholom. Tarkvini Oholi bio je silnik i ubojica. Njegovi sinovi nisu bili bolji od njega. Jedan od njih, onaj po imenu Sekst, bio je još i silovatelj priča, barem kako je u prvoj knjizi svoje povijesti Rima priča Tit Livije, ide ovako. Na jednoj gozbi koja se održavala izvan Rima u odajama Seksta Tarkvinija, okupljeni muškarci govorili su o svojim ženama. Svaki je svoju hvalio kao najbolju. Onda se za riječ javio Tarkvinije Kolatin, koji je rekao da više nema potrebe da se vodi ta rasprava, jer se svi oni za nekoliko sati mogu uvjeriti koliko je njegova supruga Lukrecija bolja od njihovih supruga. Pozvao ih je da uzjašu konje i krenu prema Rimu i da dođu u njegov dom. Oni će upasti nenajavljeni u Kolatinov dom i vidjeti pravu situaciju u njemu. Neće biti namještanja i posebnih priprema za doček. Tako će se nenadani posjetitelji moći uvjeriti da je Lukrecija najbolja supruga. Kolatin, Tarkvinjevi sinovi i drugi mladi plemići bili su u ratu s Rutulima, rimskim bogatim susjedima. Svaki izgovor za odlazak iz tabora bio im je dobar. U ranu zoru Kolatin u pratnji seksta Tarkvinija i drugih drugova zgozbe, svi su bili pod utjecajem vina, ušao je u kuću i zatekao Lukreciju kako prede vunu. Ostale djevojke i žene odlazile su u to vrijeme sa zabava. Jedino je Lukrecija bila primjer čednosti. Kolatin je upoznao Seksta sa svojom ženom. Ovaj taj susret nije zaboravio. Tit Livije piše. Kada je prošlo nekoliko dana, Sekst Tarkvinije, a da nije obavijestio Kolatina, uzme sa sobom jednog pomoćnika i ode do Kolacije. Bio je ljubazno primljen, jer nitko nije sumnjao u njegove namjere. Nakon večere doveden je u odaju za goste. Goreći od strasti, on je čekao sve dok mu se nije učinilo da su svi pozaspali. Tada, isukanim mačem, dođe do usnule Lukrecije. Držeći ženu dolje, s njegovom lijevom rukom na njezinim prsima, on reče – Budi mirna, Lukrecija, ja sam sekst Tarkvinije. Mač je u mojoj ruci, izusti zvuk i umrijećeš. Tada Tarkvinije počne objavljivati svoju ljubav, moliti, miješati prijetnje s molitvama. Kad je vidio da je tvrdoglava i da je Nedira čak ni strah od smrti, on je otišao dalje i zaprijetio joj osramoćenjem, govoreći da će nakon njezine smrti on ubiti iz svog groba i položiti ga golog pored nje, tako će moći biti rečeno da je ona pogubljena zbog preljuba s muškarcem neuglednog roda. Seks Tarkvin je silovao je Lukreciju. Ona je poslala glasnika po svog oca i supruga i poručila im da sa sobom povedu jednog pouzdanog prijatelja. Među tim prijateljima bio je i Lucije Junije Brut. Lukrecija je ocu, suprugu i njihovim pratiteljima rekla što se dogodilo. Livije piše. Našli su Lukreciju kako tužno sjedi u svojoj odaji. Ulazak njezinih prijatelja izazvao je suze u njezinim očima, a na suprugovo pitanje je li sve u redu odgovorila je daleko od toga. Jer što može biti dobro sa ženom koja je izgubila svoju čast? Otisak stranca kolatine na tvom je krevetu. Iako je moje tijelo napastovano, moje srce bez krivice i smrt će biti moj svjedok. Ali prisegnite na svoju desnicu i na svoje riječi da preljubnik neće proći nekažnjen. Sext Tarkvinije je onaj koji je prošle noći na gostoprimstvo uzvratio neprijateljstvo. Svaki čovjek, kad je došao red na njega, prisegnuo. Pokušali su je utješiti. Govorili su joj da je um taj koji griješi, a ne tijelo, i da tamo gdje nema svrhe i cilja, nema ni krivice. Lukrecija se nije mogla utješiti. U haljini je imala skriven nož. Njega je zabila u srce i tako umrla. Dok su ostali tugovali, Brut je napravio ovo. Livije piše. Brut je izvukao nož iz Lukrecine utrobe i držeći ga ispred sebe, dok je s njega kapala krv, rekao Ovom krvlju prisežem, a vas, bogovi, zazivam za svjedoke, da ću vatrom i mačem i svim drugim sredstvima na raspolaganju prognati Lucija Tarkvinija Oholog, zajedno s njegovom prokletom ženom i cijelim njihovim nakotom, i da neću podnositi da oni ili bilo tko drugi tako vlada Rimom. Lucije Junije Brut pokrenuo je pobunu protiv Tarkvinija i njegovih sinova. Kralj i njegove pristolice pobjegli su iz Rima. U Rimu je utemeljena Respublika, država u kojoj je vlast bila javna. Više nije bilo kralja koji je tiranski i silnički vladao. Rimom su trebala vladati dva konzula koje su se birala svake godine. Ali Tarkvinijevci nisu dugo namjeravali ostati izvan grada. Zbačeni kralj i njegove pristalice počeli su kovati urotu protiv Bruta. Da stvar bude gora, uroti su sudjelovala i dva Brutova sina. Kada je urota otkrivena, postavilo se pitanje kako će Brut, koji je uz Tarkvinija Kolatina, Lukrecinog supruga, prvi izabran za konzula, reagirati na tu vijest. Konzulovu reakciju opisuje Plutarh u životopisu Publikole. Brut pozove po imenu svakog od dvojice svojih sinova i reče Hajde Tite, hajde Tiberije, što se ne branite od optužbe? A kad tri zapitani ne odgovoriše, odvrati lice i ovako reče liktorima. Ostalo je sada vaš posao. Oni s mjesta pograbe mladiće, srgnu s njih haljine, savio im ruke na leđa i udarcima štapova im stadoše mrcvariti tijela. I dok drugi nisu imali snage to gledati, pripovjeda se da on niti je očiju svratio drugamo, niti je samilost imalo promijenila izraz gnjeva i odbojne strogosti na njegovu licu. Strašan mu je bio pogled kojim je gledao sinove kako trpe kaznu, sve dok ih liktori ne rastegoše po tlu i odrubiše im glave sjekirom. Tada, prepustivši druge krivce odluci drugog konzula, ustade i ode. Učinio je dijelo koje je teško dolično i hvaliti i kuditi. Ili mu je uzvišenost vrline nagnala dušu u neosjetljivost za bilo kakve osjećaje, ili veličina jada u bešćutnost. Ni jedno ni drugo nije neznatno ni prirodno za čovjeka, nego je ili božansko ili zvjersko. U kratkom vremenu Brut je od osobe koju su smatrali tupom postao tvorac Novoga Rima. Kako to Plutarh piše, Rimljani su smatrali da Romulovo podizanje grada nije tako veliko kao Brutovo osnivanje i uređenje republike. Je li se to osnivanje republike dogodilo na način na koji opisuje Tit Livio u svojoj povijesti Rima, ne možemo pouzdano znati. Ali jednu činjenicu znamo pouzdano. Poznat nam je točan datum osnivanja republike. Rimljani su bili konzervativni ljudi kada je u pitanju bila religija. Rituale nisu mijenjali, bogove nisu zaboravljali, stare hramove rijetko su rušili i pamtili su datume kada je neki hram podignut. Ovo je druga emisija u serijalu o ljetu i jeseni u starom vijeku. Započinjemo je s datumom utemeljenja Rimske republike govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 13. septembra na septembarske ide posvećen je hram na Kapitoliju Jovi Optimo Maximo i mi svi znamo da nam legenda kaže da je posvećenje hrama ujedno prva godina Republike, da su hram posvetili prvi konzuli, iako ga je završio Tarkvinije Oholi, ali taj dan, 13. septembar 509. godine, e, je jedini fiksni datum rane rimske povijesti koji nam je poznat. I to je zbog toga što su rimljani imali metode brojanja godina od rođendana hramova, pa možemo biti gotovo pouzdano sigurni da je hram zaista posvećen onda kad su oni vjerovali da je posvećen. I upravo kad se godine broje u odnosu na datum posvećenja kapitolinskog hrama, možemo reći da su to pouzdanije godine nego brojanje godina po recimo konzulima zato jer svi mi znamo da su u kasnije vrijeme kad su konzularne liste sastavljane, a to je kasna republika i augustovo vrijeme, svi oni plemeniti rimski gentes nastojali ugurati nekoga pretka među prve konzule. Pa tako u to ne možemo biti sigurni, ali zato u datume osnutaka hramova možemo biti sigurni. Eto, zbog toga je u septembru taj dan Jovi Optimo Maximo in Capitolio toliko važan za najraniju rimsku povijest. Stari Rim podignut je na nekoliko brda koje su nadvisivala rijeku Tiber. Položaj Rima bio je sjajan, vode je bilo u izobilju pored grada prolazila su dva najvažnija trgovačka puta u srednjoj Italiji. Onaj koji je vodio iz Solana, koji su se smjestile na ušću Tibara prema unutrašnjosti i onaj koji je obalnom cestom spajao Etruriju s bogatom kampanijom. Maleni potok koji je tekao kroz močvarnu dolinu razdvajao je tri brda koja će biti posebno važna za ranu povijest Rima. To su Kapitol, Palatin i Beli. U 7. i 6. stoljeću taj je potok isušen i močvarna dolina postala je forum romanum, gdje će biti politički i vjerski centar grada. Uzduž obale Tibera, gdje se potok koji je isušen kako bi se dobio forum ulijevao u rijeku, malena ravnica pretvarala se u gaz. Ta će ravnica postati forum Boarium, glavna tržnica i luka Rima. Brda i udoline bili su naseljeni i prije postanka grada Rima. Arheolozi su na tom mjestu pronašli raštrkane dijelove keramike, koji se mogu datirati u srednje brončano doba, ali čini se da je to područje naseljeno kasnije. Najraniji poznati ukopi, to je i nepobitni dokaz za postojanje naselja, datiraju se u tisućitu godinu prije Krista. Oko 800. godine prije Krista, nalazi tako ukazuju, počinje se pojavljivati organizirano naselje, Prvi grobovi u Nekropil su na brežuljku Eskvilinu, gdje će se u 7. i 6. stoljeću razviti glavno groblje Rima, mogu se datirati u to razdoblje. Na sjeveroistočnim obroncima Palatina nađeni su ostaci zida sagrađenog od gline i drveta, podignutog na kamenim temeljima. Taj se zid datira u sredinu 8. stoljeća prema mitskoj kronologiji 753. godine prije Krista Romul je utemeljio Rim. Sve do trenutka kada je kršćanstvo postalo jedina religija u carstvu, Rimljani su slavili svetkovine koje su vukle korijene iz najranijih godina Rima. Tako se u ljetu slavila svetkovina koja je imala veze s vodama i isušivanjem. Tako, na primjer, 23. jula slavili su Neptunalije. To je kako im samo ime kaže, svečanost posvećena Bogu Neptunu. Međutim, to nije onaj Neptun na kojeg smo navikli izjednačenog s grčkim Poseidonom. To je izvorni rimski Neptun, zaštitnik izvora, potoka, tekućih voda općenito, površinskih voda Također, a te površinske vode podrazumijevaju i kanale za navodnjavanje i vodovode i drenaže. Tako da je Neptun bio silno važan bog u ljetnim mjesecima upravo za održavanje plodnosti polja. Drenaža je etruščanska stvar. Etrušćani su prvi gradili drenažne kanale, Polaciju, i Rim koji je dobio drenaže, najvažnije od njih je naravno klaka Maksima, je truščanski Rim. Pa onda pretpostavljamo između ostalog i da Neptunalije označavaju i novi tip poljoprivrede koji su Rim uveli je truščani, a to je sadnja maslinika i vinograda. Već smo bili vidjeli da masline kao kulturu i vinovu lozu u Italiju donose Grci u 8. stoljeću s kolonizacijom. Od Grka to praktički odmah preuzimaju etrušćani u kampaniji, a u Rim će to donijeti etrušćani kao sustav. nakon onog zida od drveta i gline podignutog na Palatinu sredinom 8. stoljeća prije Krista, na tom mjestu su između 675. i 555. jedan za drugim podignuta tri zida. Oni su pratili liniju starog zida, ali su bili sagrađeni od kamena. Nakon 530. godine potrebe za tim zidom nije bilo. Na njegovom mjestu nasipana je zemlja kako bi se podignuo niz nastambi za građane Rima. Grad se širio. Oko 650. godine onaj močvarni dio između Brežuljaka počeo se pretvarati u građansko i vjersko središte grada, Forum Romanum. Isušena je dolina, porušene su kolibe koje su tamo podignute. Najniži dijelovi doline nasipani su i položena je površina od sabijene zemlje. Krajem 7. stoljeća prije Krista na području foruma podignut je još jedan javni prostor, bio je poznat pod imenom Komici. On će postati sveto mjesto na kojemu će rimski magistrati okupljati ljude kako bi glasali. Tamo su se održavala suđenja i donosile važne odluke za grad. Na rubu komicija bit će podignuta i kurija hostilija, mjesto gdje će se okupljati vijeće starih i uglednih građana, znano kao senat. Tijekom šestog stoljeća bit će na forumu, nedaleko od komicije, podignuto svetište posvećeno bogu vulkanu. Tijekom sredine tog stoljeća na drugom kraju foruma bit će podignut hram Veste, koji je sadržavao i sveto ognjište grada. Sve te građevine Rimljani su nastojali što je moguće duže sačuvati. Tom Holland u knjizi Rubikon, Triumf i tragedija Rimske republike piše. Rim je bio pobožan grad i hramove je bilo u izobilju. Rimsko poštovanje prošlosti značilo je da se drevne građevine skoro nikada nisu rušile, čak i kada su otvoreni prostori na kojima su nekada bile podignute davno nestali pod ciglama. Hramovi su se izdizali iznad sirotinskih četvrti ili tržnica mesa. U sebi su imali kipove čiji su podrijetlo i identitet možda davno zaboravljeni, a usprkos tome nitko nije ni pomišljao da ih sruši. Ti fragmenti drevne prošlosti sačuvani u kamenu, fosili iz najranijih dana grada, dali su Rimljanima očajnički potreban osjećaj veze s prošlošću. Vječni, poput bogova čiji ih je duh prožimao, oni su stajali poput sidara bačenih u oluji. Rimljani kao strahovito konzervativan narod, baš kad je o religiji riječ, sačuvali su čitav taj niz drevnih izvornih božanstava za koje ni sami nisu znali ni tko su, ni kakav im je karakter, čemu služe, ali su ih slavili praktički do kraja antike. Jedno od takvih božanstava je Furina. Njezina svetkovina Furinalije odvijala se 25. jula Božica Furina se u kalendarima dosta spominje, međutim mi niti znamo što to ime znači, niti znamo njezin karakter, niti znamo kakva je svetkovina bila, ne znamo čak ni djelokrug tog božanstva pa da kažemo čega se ticalo. Antički pisci nisu znali čemu to služi pa su onda navodili različite etimologije da sami sebi objasne zašto 25. jula imaju veliku svečanost, a ne znaju zašto. Pa su onda tvrdili da je ime Furina dolazi od umbriske riječi furfare koja bi značila očistiti, purifikare, da je to čišćenje grada onda su tvrdili da dolazi od jedne prastare riječi korijena fur koji je trebala značiti obskuru, smračan. Treći su tvrdili da je od etruščanskog jezika i da znači zapravo teramater, da je to božica zemlje možda su najbliži istini, iako nikad ne možemo biti potpuno sigurni, moderni znanstvenici koji njezino ime izvode iz indoevropskog korijena breur, koji bi dao latinski frear, što znači bunar onda je moderna pretpostavka da je ta nepoznata furina koju su rimljani tako štovali, možda je imala veze s bunarima, s kopanjem bunara i podzemnim vodama za razliku od Neptuna koji je bio taj koji je štitio vode koje izlaze na površinu. Ali naravno kažemo to je samo spekulacija 625. godine prije Krista na nekim brežuljcima počeli su nicati kuće napravljene od kamena i pokrivene crijepom. Oko 530. godine na onoj zemljanoj platformi koja je nasipana na području brežuljka Palatina gdje se nekada protezao kameni zid, počeli su nicati velike kuće bogatih pojedinaca. Te su kuće prve imale veliki prostor za primanje, takozvani atri, i druge prostorije koje su bile poredane oko zatvorenog vrta. Bio je to plan kuće koji će rimski aristokrati graditi stoljećima. Kako to pišu Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Tolbert u knjizi Rimljani, njihovu smo kronologiju izgradnje Rima ovdje slijedili, Rim je od sela na obali rijeke Tiber izrastao prvo u gospodara Apeninskog poluotoka, a onda i u gospodara Sredozemlja. Razvoj Rima nije bio planiran, Tom Holland piše. ulice Rima nikada nisu bile podvrgnute nekom planiranju. Zato bi bio potreban neki despot s voljom za planiranje, a rimski magistrati jedva da su imali u komadu godinu dana mandata. Rezultat toga bio je kaotičan rast grada, rezultat hira neupravljivih impulsa i potreba. Ako bi sišao s dvije glavne rimske prometnice, Viju Sakru i Viju Novu, posjetitelj bi uskoro samo povećao beznatni kaos i zagušenje. Horaci je napisao – Poduzetnik žuri sa svojim mulama i nosačima, sav zagrijan i znojan. Kamen i drvo grče se na užadima velike dizalice. Žalobni sudionici pogrebne povorke bore se za prostor s dobro natovarenim kolima. Tamo trči bijesan pas, ovdje se krmača valja u blatu. Uhvaćen u taj kovitlac, putnik se morao izgubiti. Čak su i građani smatrali svoj grad zbrkanim. Jedini način da se nađe put bio je da se upamti neki znamen ili oznaka, poput smokvinog drveta ili kolonade tržnice, ili, najbolje od svega, hram dovoljno velik da se izdiže iznad labirinta uskih ulica. U svom tom kaosu brzog razvoja poticanog bogatstvom od osvajanja i trgovine, stalni su bili samo institucije Rima, stari hramovi zaboravljenih bogova i vjerske svečanosti. Ljeto u Rimu bilo je puno takvih svečanosti. U augustu su bile konsualije, znamo za dva dana konsualija, jedne su 21. augusta, druge su 15. decembra. Konso je bog koji recimo da je također zaboravljen negdje u mraku izvorne rimske starine, ali koliko danas možemo zaključiti, on je imao podzemni žrtvenik. Njegov žrtvenik je bila jedna jama koja je se nalazila u valis Murkija ispod Palatina, a kad je ta dolina pretvorena u cirkus Maximus, onda se njegov žrtvenik našao ispod zapadne mete cirka. Konso je u biti bog koji je zaštitnik rimskih igara, s kojim su povezane prve rimske igre, međutim koji je izvorno bio taj koji je štitio žito koje je požnjeveno, koje je ovršeno i koje je onda spremljeno, a možemo reći i sakriveno u podzemne silose. I Konso je vrlo vjerojatno bog podzemnih silosa za žito. Konsualije su se proslavile i time što je rimska tradicija tvrdila da su Romul i njegovi toga dana održavali igre i onda su pozvali u goste Sabinjane zajedno sa ženama i kćerima, pa su na konsualije tijekom svetkovine navalili i oteli Sabinjanke. Ta priča s jedne strane otvara taj veliki kompleks otmice Sabinjanki koji nas sada ne zanima, ali nam otvara i još daje tu potvrdu da je Konso bio povezan i sa prvim igrama koliko i sa žitom u podzemlju. Godine 264. prije Krista u rimskim izvorima zabilježeno je da je tijekom pogrebnih svečanosti Rimljanina po imenu Brut priređena borba tri para boraca. Te će borce nazvati gladijatori ili mačevaoci ime dolazi od latinske riječi gladius koja znači mač. Godine 105. prije Krista konzuli su priredili igre s gladijatorima koje su bile financirane javnim novcem. Gladijatori su se borili jedan protiv drugog, u paru ili u skupinama. Kada se nisu borili jedni protiv drugih, onda su se borili sa zvijerima. U carsko vrijeme igre su narasle do ogromnih razmjera. Mary Boatwright, Daniel Gargola i Richard Tolbert u knjizi Rimljani pišu. Tijekom mnogih svečanosti koje je od 106. do 114. nakon Krista Trajan ponudio ljudima Rima kako bi proslavio svoje ratove s Dačanima, nekih 11.000 zvijeri je ubijeno i 10.000 parova gladijatora borilo se u Koloseumu. Takve spektakularne predstave bile su duboko utkane u rimski život. Gladijatorske borbe zabranio je tek 407. godine car Teodozije II. nakon skoro stoljeća vladavine kršćanskih careva. A borbe divih zvijeri nastavile su se u Rimu barem do 523. godine. Car Domicijan htio imati neobične, do tada neviđene gladijatore, pa su se za njega u areni borile žene i patuljci, ljudi niskog rasta. Car Komod, inače ne baš najbistrija osoba u carstvu, sam se borio u areni i naravno pobjeđivao. A sve je to počelo jednom svetkovinom koja se slavila u ljetu. Prve igre koje kasnije zovemo gladijatorskim igrama su se ticale toga da se u borbi prolije krv i da ta krv oteče u zemlju. Nije bio interes nikoga ubiti, osakatiti ili tako, ali je glavno bilo da ta krv, te kapi krvi oteku u zemlju, kao žrtva Bogu podzemlja koji ujedno nadzire i svo ono blago koje je ispod zemlje. Kažem, to su isto samo teorije, manje ili više vjerojatne, ali bogovi su takvi. 23. augusta, na primjer, slavio se vulkan, vulkan koji je sasvim drugačiji od grčkog Hefesta i čini se da je na volkanalijama u Rimu poanta bila u tome da taj bog štiti žito od požara u hambarima. Vulkan je više bio onaj koji je čuvao od požara, nego onaj bog kovač kakvog poznamo nakon izjednačenja sa grčkim Hefestom. Eleuzina je bila grad udaljen 23 km od stare Atene. Do 7. stoljeća prije Krista grad je bio neovisan. Tada ga je Atena pripojila i od tada je taj grad postao sastavni dio teritorija Atenskog polisa. Zajedno s tim gradom pod Atenu su došle vjerske svečanosti koje su bile najsvetije u grčkom svijetu. Prema mitu, u Eleuzinu je došla božica Demetra kako bi potražila svoju kćer Koru koja je nestala. Koru je oteo bog podzemlja Had. Demetra se u Eleuzini sprijateljila s kraljevskom obitelji i pristala podignuti kraljičinog sina. Međutim, kraljica joj to nije dopustila jer se bojala da će Božica njezinog sina učiniti besmrtnim i vječno mladim. Nakon toga Demetra je otkrila tko je ona i zapovjedila kraljevskoj obitelji da u Eleuzini sagradi hram za nju u koji se ona povukla. Tako su prema mitu nastale Eleuzinske misterije. Ako ćemo govoriti o onom metafizičkom osjećaju, o religioznosti, onoj dubokoj čovjekove religioznosti, onda daleko najvažnije svetkovine koje su se u grčkom svijetu, a ne samo u grčkom, nego kasnije u rimskom, sve do kasne antike održavale između maja i augusta, to su naravno eleuzinske misterije. Taj period je gotovo cijeli povezan s kultom Demetre i Kore i uvod je u velike misterije koje su se odvijale u mjesecu Boedromiju. Velike misterije su trajale četiri dana unutar sredine drugog mjeseca u godini, to je Metagetnion, između 13. i 20. dana otprilike. To bi po našemu bilo najranije negdje oko početka augusta. Održavale su se svake godine, međutim svake druge godine su bile zajedno s igrama, a svake četvrte godine je bila velika svetkovina. To je zbog toga jer svaki posvećenik u misterije se u biti posvećivao u dvogodišnjem ciklusu. Prve godine bi dobio status recimo vježbenika u malim misterijama i onda bi druge godine kao vježbenik dobio status onoga ko se osvjedočio na svoje oči misterijima, znači postoje poptes u velikim misterijima. Zato nije ni čudo da i sama Svetkovina ima taj jedan dvogodišnji ciklus i nagrada na igrama je bilo žito iz Rarijske doline. Rarion Pedion je dolina oko Eleuzine za koje je mit govorio da je prva dolina koja je primila prvo kultivirano žito dar Demetre osobno. Što se sve događalo tijekom rituala u misterijama ostalo je tajna. Nešto se recitiralo, nešto se otkrivalo, nešto je izvođeno tijekom rituala, ali točno se ne zna što se tamo događalo. Mihajl Kozmopolus u knjizi Grčke misterije, arheologija svetih kultova starih Grka, donosi neke fragmente koji su opisivali ono što se događalo u Eleuzini. Plutarhov fragment tvrdi da u trenutku smrti duša trpi slično kao i duša onih koji su inicirani u velike misterije. Prvo, to su lutanja i hodanja u krug i strašna stupanja kroz tam. A tada, prije kraja, sve strašne stvari, groznica, drhtanje, znojenje i čuđenje. I onda se pojavljuje divno svjetlo i osoba primljena dolazi do čistih mjesta i livada s glasovima i plesovima. Inicirani slobodno lutaju i druže se sa svetim i čistim ljudima. Ta svečanost se vrlo vjerojatno odnosi na onaj ritual prinošenja prvih plodova bogovima, koji su toliko sveti da nisu za ljude, nego su primjereni samo za bogove. I atenski dekret o prvim plodovima iz 430. godine prije Krista je tražio da se prvi urod ječma i pšenice, ne samo iz Atene, nego i iz svih njezinih savezničkih gradova, mora pohraniti u Eleuzini i to zato da bi se prinosilo na žrtvi Demetri i Kori. Bolje rečeno da bi se zarada od prodanog žita upotrijebila na održavanje njihovih kultova njima samo jedan mali problem u tome, a to je što su Grci operirali sa lunarnim mjesecima i lunarnom godinom koja odudara od tropske godine pol dana. Što znači da su vrlo brzo poljski radovi došli u veliki nesklad sa mjesecima kad se to trebalo obavljati. Međutim, moramo reći i to da Eleuzinske misterije za prosječnog Grka, dok god je bilo osjećaja helenstva, to znači praktički sve do početka petog stoljeća poslije Krista, do uvelike kršćanskog vremena, Eleuzina nije samo davanje prvih plodova, nije samo štovanje Demetre i Kore, to je jedan izuzetno duboki osjećaj pripadnosti bogovima i naročito onim bogovima koji vam obećavaju da na onome svijetu stvari nisu tako loše kako vam se čini. U 11. pjevanju Odiseje Odisej silazi u svijet mrtvih. Kirka ga je savjetovala da tamo ode kako bi proroka Tiresiju pitao o svojoj budućnosti. U svijetu mrtvih Odisa je trebao prinijeti žrtvu i ne dati da se krvi te žrtve napije bilo tko osim Tiresije. Tek nakon proroka drugi su mrtvi mogli piti krv te žrtve. U podzemnom svijetu Odisa je vidio svoga druga Elpenora. Nakon njega vidio je svoju majku koja mu je rekla što mu se sve događalo kod kuće dok je on bio u ratu i na putu. U podzemnom svijetu vidio je svoje ratne drugove Agamemnona, Ajanta, Patrokla. Tamo je vidio i najvećeg grčkog junaka po troju. Ahejče Jakošću prvi, Ahileju, Pelejev sine dođoh od nevolje Amok Tiresiji. Ne bil mi rekao, kako bih mogao na svoju gredovitu Itaku doći, jer se Ahejskoj još ne približih i još na svoju zemlju ne stupih, već trpim te trpim, a blaženstvom tebi slična niti je bilo, niti bit će čovjeka ikad. Svi mi, Argejci, a sada mogućan ovdje si vlastelj, među mrtvacima ti, ni mrtav se ne možeš tužiti. Ahileju nije bilo do tog laskanja. Svijet mrtvih bio je mračan. Tamo biti prvi nije bila neka čast. Homer piše. Nemoj, odisaju dični, što umrijeh tješiti mene, jer bih volio biti i težak i služiti drugom, koji svojega nema i mutka, te odmala živi, nego mrtvacima vladat sa zemlje što no ih nesta. Taj mračan prikaz svijeta mrtvih nije bila jedina slika zagrobnog života kod starih Grka. Filozofija je dala nadu da je duša neuništiva, da je samo tijelo smrtno. Eleuzinske misterije nudile su pak drugu sliku života nakon tjelesne smrti. Inicijacija u eleuzinske misterije je svakome morala osigurati lažen i ugodan život na onome svijetu iniciranje u te misterije, proslavljanje misterija, investiranje svih snaga cijeloga grada Atene u proslavu eleuzinskih misterija je zapravo investiranje u bolji život na onome svijetu. To je bilo tako duboko usađeno svakome od Grka, a poslije i Rimljanima također, da se toga nisu dodricali čak niti onda kad je kršćanstvo već uvelike prevladalo cijelim i istočnim i zapadnim carstvom i kad je novi eshatološki kult, a to je kršćanstvo također obećavao nagrade na onome svijetu. Eleuzinske misterije su morale biti dekretom ukinute, 391. godine, 392. zabranjen uopće ulazak u svetište da bi prestale funkcionirati. Godine 382. prije Krista makedonski kralja Minta III. dobio je sina. Godine odrastanja taj je sin proveo u sjeni svoje starije braće, Aleksandra II. i Perdike III. koji su vladali nekoliko godina i koji su tijekom svojih kratkotrajnih vladavina neuspješno pokušavali slomiti sve veću vlast i samostalnost svojih vazala. Pored toga, moćni grad Teba intervenirao je u Makedoniji. Sjeverne granice kraljevstva pregazili su Iliri. Sin Aminte III. na kraju je završio kao talac u Tebi, koja je tada bila najmoćniji grad u Grčkoj. Tamo je mogao gledati kako Epaminonda, jedan od najvećih vojskovođa i državnika Antike, vodi tebansku vojsku u niz pobjeda. Godine provedene u Tebi bile su ključne za obrazovanje mladog kraljevog sina. Kada se vratio u Makedoniju, njegov brat Perdika dao mu je zapovjedništvo na dijelom vojske. Godine 359. Perdika je ubijen u sukobu s Ilirima. Naslijedio ga je brat koji se vratio iz Tebe. Ime tog mladića koji je s 23 godine došao na makedonsko prijestolje je Filip. Bio je to drugi po redu vladar tog imena koji je bio na makedonskom prijestolju. U povijest Filip II ući će s nadimkom makedonski. Do kraja svog života Filip je umro 336. godine. U Maloj Aziji on je primirio Makedoniju, odbio napade Ilira i što vojskom, što diplomacijom proširio makedonsku vlast na cijelu Grčku. Njegov sin Aleksandar proširit će tu vlast sve do Indije. Među stvarima koji su otac i sin promijenili u helenskom svijetu bio je i datum kada se slavila nova godina. Stari Makedonci slavili su novu godinu u možda najomiljenijem godišnjem dobu starog vijeka, dobu kada je svega bilo u izobilju. Jesen je bila ono bogato doba, kad je bilo hrane, kad se berba i žetva spremala u silose, kad se moglo proveseliti, kao što je ostalo mi danas. Jesen je za njih značila da je to vrijeme kad plejade ili vlašići zalaze u zoru drugog ili 11. studenog kod Grka i to je značajno vrijeme. Prvo, ne samo zbog plovidbe, nego su smatrali da se u to vrijeme treba biti jako oprezan jer je to vrijeme koje prijeti stabilnosti vina. A propast vina je propast države, praktički u to vrijeme. Za razliku od onog atenskog kalendara s kojim nova godina počinje sa ljetnim solsticijem, u helenističko vrijeme grčkim svijetom i cijelim istokom širi se makedonski kalendar. I taj makedonski kalendar onda će postati opće prihvaćeni kalendar u svim helenističkim kraljevstvima koje su nakon toga nastala, pa sve do dolaska Rima u tom makedonskom kalendaru nova godina počinje u mjesecu Diosu, a to je kasni listopad. Jesen je bila i dobro vrijeme za lov. Na taj su način do kvalitetnog mesa mogli doći i bogati i plemeniti i siromašni i obični ljudi. Meso vepra bilo je na cijeni. Ista je stvar bila i s jelenovim mesom. Lov na veliku divljač uglavnom je bila aktivnost u koju su uživali bogati. Za njih je lov bio i neka vrsta prestižnog sporta i vježbanja za rat. Siromašni su lovili manje životinje, zečeve, lisice, miševe i ptice. Lov je bio i opasna djelatnost. Herodot u prvoj knjizi svoje historije piše kako je kralj Lidije Krez htio spriječiti svog sina da ide u lov na velikog vepra koji je nanosio štetu ljudima koji su živjeli na Mizijskom Olimpu, planini u Maloj Aziji. Krez je nedavno oženio sina, a i sanjao je da će mu sina ubiti željezno koplje. Sin mu je na to odgovorio, odakle vepru ruke i odakle mu željezno koplje. I tako je Krezov sin otišao u lov na vepra. U lovu ga je ubio čovjek po imenu Adrast, koji je kopljem gađao vepra i pogodio Krezovog sina. Lov nije bio opasan samo zbog drugih lovaca. Homer u Odiseji ovako opisuje jedan od lovova. Lovci u dolinu zađu, a napravo tragove njušeć iđahu njihovi psi. Iza njih autolika sinci, a među njima još i Odisej iđaše divni i to blizu pasa s dugosjenim mašući kopljem. Golem je vepar tu u ležaju ležao gustom. Vepar začuje bahat od ljudi i pasa, kad k njemu stupahu loveć, i on se na jednoć pred njima stvori. Čekinje kruto svoje naježiv, a plamen iz oči njegovih sve je sijevo. Odisej, punahnom rukom dižući dugo koplje, poleti najprije na njeg raniti ga želeć, Al na to vepar sa strane skočite ga preteče, nad koljenom raspori njega. Mesa mu mnogo izvuče na zubu, al ne zadre u kost. Njega pak rani Odisej, u pleće ga desno pogodiv, te skroz vepra probude oštrica sjajnog koplja. Odisej je taj napad preživio, Kasnije mu je ožiljak od vepra dobro došao, jer ga je po njemu prepoznala Euriklija, njegova služavka, kada je on došao u svoj dom prerušen u prosjaka. Lov na velike zvijeri, posebno na vepra, bio je itekako opasan, ali nagrada za lovinu bila je velika, obilje mesa i prestiž govori profesorica doktorica Marina Milićević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zalazak e, plejada je znak za jesen, odnosno bolje rečeno za zimsko oranje još od Hezioda i od njegovog dijela poslovi i dani, znači od našeg najranijeg izvora o najranijoj poljoprivredi. I drugi znak, kaže nam Heziod, za zimsko oranje i sjetvu je zov ždralova. Kaže Heziod, kad čuješ glas ždrala visoko iznad oblaka, što je znak za oranje i nagovješta kišnu zimu. To je isto vrijeme kad se raspravlja do kad se može ploviti. Jedan od izvora za vrijeme plovidbe, a to je vojni pisac Vegecije iz 4. stoljeća poslije Krista, kaže da nakon septembarskih ida izlazi Arcturus, silovita zvijezda i počet ćeš žestoke ekvinocijske oluje uskoro i nije baš preporučljivo izlaziti na more ako se ne mora. I tu negdje se nalazimo u vremenu kad se paralelno sa velikim poljoprivrednim radovima brodovi izvlače na suho da prezime i da se dotjeraju za iduću sezonu. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo priču o ljetu i jeseni u starom vijeku. Današnju emisiju za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, Tekst čitao Ivan Kojundić. Emisiju snimili Zoran Sajko i Jurica Novosel, a u redu je vodio Dario Špelić. Snimku emisije možete poslušati na internetskim stranicama Hrvatskog radija na adresi hrt.hr kosa crta radio na zahtjev. Lijep pozdrav i do slušanja.